Kiel legado changas la cerbon? Legado ne nur provisas al iron al enhavoi, gi ancau plibonigas la percepton de visagioi, de construagioi, cae de aliai obiectoi. Tion montras nova studajo, kiu comparis la cerbon de analfabetoi, de lego comenzantoi, cae de spertai legantoi la mesuro de la homara historio, legado ca escribado, estas suffice iunae cultur technicoi. La plei antiqua escrib sistemoi, ec estis lau hodiauai ec conoi, antau ecne dec miliaroi. Tio estas ne suffice tempo por anatomiae adaptigioi. Tio signifas, che ancau ne existas propra areo en la cerbo, quiu estus preparita kiel lego centro. Porque legantoi fine sen pene povu legi en havoin, el sin sequo de literoi, au de aliai signoi, tio postulas quelque da exerzado. Tiu artajo fin fine estas plenumata helpe de aliai percept eblezoi au per la portio competentai cerbo regionoi, exemple por la eccono de visagioi, cae de aliai opticae impresoi. La prilaborado de scribo signoi je certa grado tie sursidigis. Quelcae homoi opinias che tiu fremda uso havas preson, au che tio conducus al conflicto pri mensae capabloi. Se homoi capablas legi, tiam ili compense laudio opinio, havas alia deficitoin in de percepto. Pruvoi e portio tamen appena existas. Ciu vere existas tiai interferoi, tion prilumigis esploristoi de la Instituto Pri Psicolinguistico de la Universitato en Nijmegen, Nederlando, en studaggio. Nur antaudu jaroi la sama teamo jam estis constatinta kiel fundamente la legado changas et la cerbon de plen cresculo. En tutte naudec test personoi, el fora regiono de Norda Hindio, staris en la centro de la actuala laboro. Triono el ili, je la comenzo ne estis alfabetizitai, cae estis instruatai, dum ses monatoi en legado cae scribado de Devangari, kiu estas la norma SCRIBO por la hindia lingvo. La cetera i i estis je unu flanco sen alfabetuloi kai ali flanke sperta legantoi. Dum ili devis legi au percepti fraso in CAE kai ne ortografia in exemple visaggio in la cerba activezzo estis registrata help de funccia magnet tomografio. Por prilumigi differenzoin inter la parto prenantoi ca shangigioin pro la scribo treinado. La resultoi montras che nec ce la spertai, nec ce la fresce treinita elegantoi, la generala e percepto capabloi, do la percepto de visagioi, construagioi, cae de aliai obiectoi, iel estis malhelpatai. Estis interesse vidi, che la cerbo de alfabetizitai homoi, ce literoi, cae ce visagioi, estis suffice simile activigita, malsame olce samlandanoi, ciui ne capablis legi. Cae legantoi pli forte reagis pri aliai nelingvai impresoi ol ne alfabetizitai partoprenantoi. Do legado havas ec positivan influon pri aliai perceptocapabloi, accentas esploristo. Ancau relate, rilate, estas bone lerni legadon. Oni per tio plifainigas la tutan perceptan apparaton.